Bez znanja nema vjerovanja. Drugim, drugim riječima, ovo vjerovanje ne može i ne smije biti nasljedno vjerovanje. Nesvjesno vjerovanje. Vjerovanje, što je takav trend u dotičnom vremenu i određenom mjestu među ljudima. Postalo moderno da se naziva selam. Ako je na tim i takvim osnovama islam kod nekih uspostavljen, na istim takvim osnovama će sutra biti isrušen. Određenim propisima kao što smo vidjeli u pojedinim mjestima u Bosni. Ako je takav islam dojuče rečeno, danas ćete nazivati selam bez obrazloženja, bez znanja, sutra im je došlo i rečeno, više ne smijete nazivati selam. To se ne može na taj način uspostaviti, već mora biti zasigurno uvjeđenje. To mi nas uči i izvor naše vjere u prvom redu Kur'an Kerim gdje kaže fa'alem ennehu la znaj da nema drugog Boga osim Allaha da je on jedini istinski Bog a drugo da nije ispravno i drugo ne vrijedi da se obožava pa prije šahadeta kaže fa'alem pa znaj dakle i taj šahadet ako se bude izgovarao riječima samo a ne bude imao svoje stvarnosti, neće od njega biti koristi. Jer se ne traži formalnost kod nas, muslimana. Forma da se ispuni. Već se traži prije svega suština i bit stvari da se ostvari. Len jenala Allahe luhumuha wala dima'uha. Uzvišeni Allah kaže govoreći nam o kurbanu. Upravo na ovu temu. Len je Allah. Da Allaha ne, neće doći. Luhumuha. Njihovo meso. Wala dima'uha. Niti njihova krv. Kurbanska. Walakin jenaluhu takva minkum. Već do njega dolazi takvaluk i bogobojaznost od vas. I zato nema koristi ako se zakolje kurban od, od harami metka. Zato nema koristi ako se obavi hađ kao veliki ibadet. Ako je taj hađ obavljen iz harami metka. Jer nije izvršena, nije upotpunjena ona suština. Da čovjeka odgoji i usmjeri u njegovom životu. On se može zvati po stotinu puta hađija. Ali od toga kod Allaha uzvišnog nema ništa. To su imena samo. I za koji ništa ne stoji. Ako nije suština ostvarena i, i ispunjena. I zato kod nas muslimana je jedno čvrsto pravilo. A to je da kada nam se govori o našoj vjeri, da pitamo o dokazu. Šta je osnova toga? Drugim riječima pojednostavljeno da kažemo je li to tvoje mišljenje, pretpostavka ili je to znanje sa dokazima. I niko se ne bi smijao na to uvrijediti. Imamo dva principa u potpunosti različita. U pogledu vjere i ovoga svijeta. U vjerskim pitanjima. Da bi nešto bilo dozvoljeno da se radi, da se nešto može raditi i da se kaže ovo je vjera, ovo je vjerski propis. Mora postojati dozvola za to. Moraš imati dozvolu da bi nešto radio. Jer u osnovi uvjeriti je zabranjeno sve raditi samo ono što ti je odobreno da smiješ raditi. Drugim riječima ne ima novoga nečega uvjeri da se može uspostavljati. Kad nekoga vidimo da nešto radi od vjerskih i badeta, od vjerskih radnji, pitamo ga šta ti je dokaz da smiješ to raditi. Vidimo nekoga Napravili su dovište neko. Pitamo šta vam je dokaz? A znamo šta može biti dokaz. Kur'an i sunnet i ono što je građeno na njima. Svakako da. Ni kijas, ni ižma ne izlazi iz toga kruga. Jer neće doći sa nečim suprotnim Kur'anu i sunnetu. bilo šta da ljudi uradi od vjerskih propisa i kažu to je vjera, pitamo ih gdje vam je dokaz da se to smije raditi. Suprotno tome, u ovosvjetskim poslovima, u dunjalučkim poslovima, sve nam je dozvoljeno. Osim onoga što je zabranjeno. Šta to znači? To znači da u ovim našim dunjalučkim poslovima koji nisu čisto vjerske prirode, nisu vjerski ibadet i vjerski obredi, u osnovi sve nam je dozvoljeno. I zato nećemo pitati gdje ti je dokaz da je to dozvoljeno. Da pijem vodu. To je dozvoljeno. I zato se ne pita šta je dokaz da smijem pit vodu, da smijem jesti jabuke, kruške i ostalo što je Allah dao. U osnovi sve je dozvoljeno. Samo su neki stvari od toga izuzete i zabranjene. Pa ćemo reći šta je dozvola da mogu pit vodu, dozvola je to što nije zabranjeno. Dobro šta je dokaz da možemo, možemo napraviti dovište negdje. Kažemo ne može se napraviti dovište takvo kako se čini, a dokaz za to je što? To nije u vjeri propisano. Vidite te razlike. U vjerskim pitanjima ništa se ne smije učiniti ako nema svoje podloge, svoje osnove. Dakle, u osnovi sve je zabranjeno. Ne smiješ u vjeri jedan korak učiniti ako ne imaš osnovi i dozvole da to radiš u vjeri. Jer je inače uspostavljanje nove vjere, uspostavljanje propisa, A ako uspostavlja propisa? To ne može ni Allahov poslanik, ni jedan melek, niko samo Allah uzvišeni. I zato kaže u Kur'an Kerimu uzvišeni Allah Em lehum šuraka'u lehum mine dini malem jedem bihi Allah. Imaju li oni božanstva koja im propisuju njihovu vjeru onakvom kakvu Allah propisao nije. Znači onaj ko propisuje vjeru Postavlja sebe, ne uzobila na mjesto gospodara ljudi, Boga ljudi. I zato su oni sveštenici i monasi u Kur'anu nazvani da su se proglašavali erbabe min dunila, božanstvima mimo Allaha. Nisu oni rekli ljudima, klanjajte nam se. Postite u ime nas, koljite u ime nas i tako dalje. Ali šta su radili? Uzeli su pisati vjerske propise koje Allah nije objavio. I to je preuzeti ulogu neuzubila Allaha Đelešanu među ljudima. A ista stvar je i sa zakonima. Ko uzme zakone mimo Allahovih zakona, da se po njima vlada. U najmanju ruku, ako čovjek ne može te zakone uspostaviti među ljudima, da se po njima sudi, će ubijeđen i mora biti ubijeđen u sebi, u svome srcu, da su to najbolji zakon. I da će se on truditi za Allahovom pomoći, ako ikad može da ih uspostavi. A nevjernik je onaj koji kaže, pa ovi zakoni nama odgovaraju, koje su ljudi uspostavili. Oni su korisni kao i Allahovi zakoni. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, u vjerskim stvarima ništa se ne smije raditi osim sa dozvolom. A u ovim dunjalučkim stvarima sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari. Drugo, nakon ovoga znanja treba da bude čvrst iman i čvrsto vjerovanje. Čvrsto vjerovanje zašto radiš sve što radiš? U ime koga? ko ti je gospodar i šta to znači? Da svoj život praktično usmjeriš tim putem. Da živiš za ovu vjeru za islam. Da ti ona najpreća. Drugim riječima, lahko i jednostavno rečeno, prije nego što učiniš jedan korak u svome životu da izvagaš. Je li Allah tim zadovoljan? Ili nije? Ako jeste, ja ću to uraditi. Ako nije, neću kada bi mi sam svijet rekao drugačije. I zato se musliman ne povodi i ne smije povoditi za masama. Spomenuli smo da je uzvišeni Allah Ibrahima a.s. samog njega nazvao umnetom narodom. Dakle, nije narod po količini, po veličini, nego po istini. On je sam za sebe jedna skupina i vrijedniji je on nego sav dunjalu. I zato nam uzvišeni Allah kaže da se ne bismo zavarali ovim glasanjem kakvo vidimo među nemuslimanima. I to nije ništa novo, to nije od ovog ili prošlog vijeka. To je od davnina tako. Kad su sjeli i sastali se. 325. godine po rođenju Isa alaih salam i glasali je li Božji sin ili nije neuzobila. O tome su glasali, a da neće o drugim stvarima glasati. I većina ih je rekla nije. Ali ta većina je ugušena. Vlast je stala bila rimska uz onu manjinu. Jer im je to odgovaralo i bilo blisko onome širku u kome su oni bili. Pa su spojili taj širk svoj i to vjerovanje kršćana i onda ih postavili kao zvanično vjeru među ljudima. Wa in tuti fil ardi an sabilillah. Ako slijediš većinu ljudi koja je na zemlji, oni će te skrenuti sa Allahovog puta. Ne znači da je istina uz većinu. Može biti uz većinu, ne kažemo. Ali istina se ne mjeri prema većini, Vidimo danas šta se radi. Čovjek koji pojma nema ni o politici, ni o ekonomiji, ni o čemu. O ovim dunjalučkim stvarima kad su glasanja, izbori i tako dalje. Njegov glas je isti i iste jačine kao glas onog vrhunskog stručnjaka, učenjaka koji zna šta je korist za društvo, a šta šteta. izjednačeni i uvijek će one mase biti više. I kad im se obeća mi ćemo vas nahraniti, da ćemo vam ovo, da ćemo ono, ljudi glasaju za takve. Koliko su to primitivni ti zakoni i toliko smiješni da ljudi mogu pasti na taj nivo. Jeste li svjesni da se danas milioni dolara upotrebljavaju u kampanje pred izbore? Kome to koristi? S jedne strane ljudi umiru od gladi. S jedne strane nemaju šta jest. S jedne strane problemi nemorala i svega ostalog što vidio među društvom. Kome, i od, kome su od koristi ti milioni koji se potroše u kampanje pred izbore? Posebno po Americi. Izgovore se, izgovore, obećanje, obećanje, kasnije ništa od toga. Nema sistema mimo islama. Samo taj sistem se na zemlji ne može uspostaviti dok mi taj sistem u svome srcu ne uspostavimo. A prije toga ne budemo zadovoljni tim sistemom i tražili taj sistem. Sistem islama u nama samima. Sistem islama u našim porodicama, među našom djecom, među našom rodbinom, u društvu, užem u kome se krećemo i tako dalje. Kada bi nam uzvišeni Allah sad poslao halifu i predvodnika. Muslimani bi ustali protiv njega. Zato što još uvijek nema te svijesti. Zato što je još uvijek, nažalost, islam u teoriji, a ne ima ga u većini slučajeva u praksi. I zato još uvijek nema straha od islama. I zato nam mogu svašta kroz te teorije ubacivati, osnivati institute orientalizma. Jeste li vi svjesni da se na takvim institutima radi po 50 i više godina da bi se jedno dijelo iz, izvelo na svjetlost dana. Jedno od tih dijela jeste El Mu'đamul li El Fadil Hadith. Riječnik izraza hadijskih koji je poredan abecednim redom. Uradili su ga orientalisti nemuslimani. Vincinski jedan, koji je umro prije nego što se završio taj projekat. A ideja se sastojala u sljedećem. Da se sakupi svaka riječ iz devet najpoznatijih zbirki hadisa Božijeg poslanika ali ne bi li se na taj način dokazala eventualna kontradiktornost, suprostavljanje njegovih riječi jednih drugima. Ne samo da sakupe hadise, nego svaku riječ iz tih hadisa i da ih poredaju abecednim redom. I da napišu gdje se koji nalazi. I da bi sebi svakako olakšali istraživanja u tom pogledu. 50 godina su radili na tome projektu. Ne bili još uvijek dok smo, dok mi muslimani kao umet ne bili postigli taj uspjeh da nas u teoriji zamute. Pa nam donose razne teorije i kažu Islam ima svoje površno i unutrašnje značenje. Ima nešto što se zove šerijat, a nešto što se zove hakikat. Šarija to su ovi propise koje vidimo, islam načelno. A hakikat to nema veze s time. Drugim riječima hoće da kažu kad se ti uzdigneš u više sfere ne trebaš ni klanjati, ne trebaš ništa. Ne Da bi nas samo zavarali. Oni kad dolaze kao nemuslimani i nastupaju, će niko slušat popa da mu dođe i vazimo, mu. Da mu kaže kur'an ajit i da mu tumači. Reći odmah. Šta hoćeš ti? Znate šta ti hoćeš. Ali oni uzimaju našu djecu. Na Oxford, na Sorbonu i na druge univerzitete. Gdje ih uče akidi i tefsiru i ostalim znanostima. I onda ti dođe musliman koji kaže ljudi ono je bilo za ono vrijeme, a ovo je za ovo vrijeme. Ljudi mi smo u zaostatku za ostalim svijetom, zato što još uvijek tumačimo Kur'an po starinskom, što još uvijek shvatamo našu vjeru po onom starom, mi moramo nešto u našoj vjeri promijeniti i tako dalje. I muslimani šute, nažalost. S jedne strane što nemaju dovoljnog znanja o svojoj vjeri, jer nisu bili zainteresovani za svoju vjeru. Brinuli su se više za svoj dunjaluk i mnogo više, neuporedivo više, nego za svoju vjeru. a s druge strane što ne vidi u tome svoj dunjaločki interes, a zaboravljaju nahiret. Nek neko drugi to uradi. Kad bi ti se reklo otiđi u to i to mjesto, dobit ćeš veliku svotu novca. Koliko bi se ljudi odazvalo. Kada uzvišeni Allah kaže učinite to imate džennet. Dijelima se kaže, a šuti se jezikom, dijelima se kaže, pa ja nisam siguran u taj džennet, hoće li to biti ili neće. Jer da su ti takvi sigurni, zasigurno bi se odazvali. Allahovom pozivu. Ashabi Božih poslanika, ali i jedan od njih na ugudu, kaže tako mi Allah, ja osjetim džennetski miris. Osjetim miris dženneta. Toliko mu je jako i veliko vjerovanje dao uzvišeni Allah. Ova jedan jede hurme, kada mu se kaže Allah vam džennet obećava. Nije sjeo da razmišlja, da, da računa svoje dunjalučke račune, već uzima one hurme i baca i kaže, ako mi treba toliko vremena dok pojedem ove hurme, da uđem u džennet, meni one ne trebaju usta i bori se na Allahovom putu. To je taj iman koji se pokreće sa Allahovom pomoći. Koji je jači od bilo kakvog oružja. Jer muslimani kad gledate u bilo kojoj bitci, nikada nisu bili i vojno. Oružjem brojčano nad svojim neprijateljem. Ali iman je taj koji pobjeđuje. Osim u jednoj bitci kada su se ponadali da će pobjediti svojim brojem na Huneynu. Iz ađebetkum kesratukum. Kada vas je zadivil, zadivio vaš broj, vaša brojčanost. Felem tugni ankom min Allahi šeja. Pa vam ništa nije pred Allahom koriste. Umalo nisu izgubili. Boži poslanik, ali sam stao među njih. Bježe mnogi. Kad su vidjeli tu silinu neprijatelja, prepali se od njih. Pa im kaže dozivajući ih Ene nebiju la kezib enebnu abdil muttalib. Ja sam vjerovjesnik Allahov, nisam laž. Ja sam sin Abdul Mutalibov. Šta to treba da znači? Šta znači ove riječi? Doziva ih sa dva poziva. Pošto su neki bili slabi u vjerovanju, tek su primili islam. Početnici. Njima je jedan poziv a upućuje i poziv onim čvrstim muminima, mutekijama. Muminima kaže, ja sam Allahov poslanik. Nisam laž. Znači, pridružite mi se svojim imanom. A onim drugim početnicima kaže, ja sam sin Abdul Mutalibov. Ako pitate i za porijeklo, kad ste stajali u džahilijetu, za ljudima koji su bili časnog porijekla, stanite i sada, ja sam, si, ja sam sin Abdul Muttalibov, njegov unuk, ali se ovaj, po toj lozi kaže sin, ja sam sin Abdul Muttalibov, stanite iza mene sada u islamu, kao što ste stajali u džahilijetu, za svojim prvacima, ja sam vaš prva, stanite iza meni. I onda su s Allahom pomoći uspjeli da pobjede. Kada je iman došao na scenu. Kada su iman stavili po strani, sve je propalo kasnije. Nama danas muslimanima kažemo jeste dijelimično problem neznanje. Jedno opšto je neznanje, islamsko neobrazovanje među muslimanskim masama. Ne samo među djecom, nego među starijim. Ali to, taj problem lahko se da prevazići. Ko je taj koji danas spriječava kada se može širiti vjera? Kada nema onih priješnjih okova u kojima smo bili. Koji je taj danas koji ne da da se čuje Allahova vjera i Allahova riječ. Šeitan ljudski i džinski. Koji kažu slijedite li ono na čemu ste zatekli vaše pretke. Zar nas Kur'an na to ne upozorava? Pa kaže, ve ina kila tebi ma enzel Allah. Kada im se kaže, slijedite ono što je Allah objavio. Kalu bel ne tebi'u ma elfejna alejke abaen. Kažu, mi samo slijedimo ono na čemu smo zatekli naše pretke. Znači to vaše vjerovanje ne, treba, ne vrijedi. Jer je vaše vjerovanje zbog vaših predaka, a ne zbog uzvišenog Allaha te barakavata. To je ta osnovna razlika. Zbog čega ti radiš nešto? Jel zbog toga što su to tvoji preci radili? Ili zato što je to Allah uzvišen i tako objavio? Wallahi. I billahi i summet Allah. Ako se uradi islamski propis, ispravno se uradi. Ali ako njegov nijet bude slijeđenje predaka, a ne slijeđenje Allahovog zakona, od toga djela nema ništa kod Allaha. Da ne znam kakvo dobro djelo uradiš. Jer Resulullah a.s. kaže innamal a'malu bin nije. Djela su prema nijetu, prema namjerama. Ne gleda se šta si uradio, već kako si uradio i sa kakvom namjerom si to uradio. Nama nije toliko problem neznanje. Možete svijet poučiti istinu. men am men am Da propadne onaj koji će propasti sa jasnim dokazom, a da živi onaj ko će živjeti sa jasnim dokazom. Kad kažemo među ljudima, ljudi da oživimo ono što možemo živjeti u našem društvu od islamskih propisa. Kažu nemojte to raditi. Mi ćemo ljude okupljati na nacionalnoj osnovi, jer je to jedini način da mi možemo opstati neuzdobila. Pa gdje vam je Allah? Gdje su kuranske riječi gdje nam uzvišeni Allah prenosi riječi onih koji su se Resulullahu a.s. usprotivili? I kaže وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا I govore kada bismo mi slijedili istinu, pravi put koji je s tobom, mi bismo bili ščepani sa zemlje, tako kažu. Nestalo bi nas sa zemlje. Uništili bi nas ovi, uništili bi nas oni. Gdje je Allah, gdje je šehadet? Je to samo u džame i u tespihu? Šta je sa našim šehadetom? Emmen yuđibul mutarra ida da'ah wa yekşifu su wa yaj'alukum hulafa al-ard ilahum na Allah onaj koji se odaziva nevojniku. kad su granate padale i kada je neprijatelj bio iznutra i izvana mnogi su se tada sjećali Allaha wa su i koji otklanja zlo i nedaće وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ i koji vas čini vladarima na zemlji. E ilahum me Allah, je li neki drugi Allah, mimo Allah, je li drugi neki Bog mimo Allah. Kalilen, ma tezekkarun. Kažu uzvišenje Allah, malo je toga kako se vi opamećujete. Slabo se opamećujete. Slabo uzimate pouku iz ovih događaja. U onome što je bilo i onome što se danas dešava. Gdje je među muslimanima danas u Bosni, gdje su otvorena širom vrata nemoralu i svakom drugome poruku, nažalost. Kao opravdanje kaže se, mi moramo živjeti. Naša ekonomija, Moramo se hraniti. Sve je povezano sa našim vjerovanjem. Jer u nas nema odvajanja vjere od ovoga svijeta. Potreban nam je rad na osnovu imana i vjerovanja. Kaže Allahov poslanik Ibrahim Halilullah. Rabbena la teđalna fitnetel lilladina kafaru. Bože ne učini nas iskušenjem kafirima. Ne, ne dozvoli uzvišeni Allahu da kafiri zbog nekih naših postupaka imaju dokaz u tome što nisu htjeli da vjeruju. Danas oni koji primaju islam primaju ga iz knjiga, a ne iz pracije muslimana. kako pozivati druge u vjeru koju mi sami ne poštujemo. Mi moramo stati na tim čvrstim principima pa onda druge pozivati. Pa će to biti dokazom ljudima da je to istina u što ih pozivam. Jer kako reći čovjeku dođi i prihvati se ovoga, a mi se sami toga ne držimo. Dakle, pravimo dvije greške. Prva je što se toga ne držimo, a drugo što sebi izbijamo iz ruku adut da druge pozovemo u islam. Pa niti druge pozivamo, niti mi sobom radimo. Kako pred Allaha uzvišenog stat? I šta mu reći? Šta mu dat kao odgovor? Ovaj savršeni sistem islamski jedina je garancija uspjehu čovječanstva. Danas čovječanstvo grca i utapa se u moru nepravde. Najveće nepravde, a to je širk Allahu, te wa ta'ala. Gdje mnogi su ubjeđenja da hrani ova ili ona država, ova ili onaj sistem. Gdje se boje ljudi više nego Allaha gdje se nadaju od ljudi više nego od Allaha i svega ostalo. Gdje se na organizovan državni način širi nemoral da bi se što više omladina jednog naroda oslabila da ne bi razmišljala o svojoj stvarnosti i da bi se na taj način zauzdala i usmjerila nekakvim drugim putevima. Zatim, zunom i nepravda u materijalnom pogledu, gdje su mnoge države potpale pod kolonijalni utjecaj. Postavljeni ljudi iz toga naroda da vladaju. Ali oni u potpunosti služe nekim drugima. Gdje mnoge države još uvijek otplaćuju samo kamate, a glavnica ostaje gdje mnogi narodi gubije svoju slobodu upravo na ovaj jedan način. Jer ti koji stoje iza tih kulisa, oni su kukavice. I ne smiju snagom izaći. Pred ljude i pred mase. Ali zavaravanjem. Kao i dođu, naprave na jednom mjestu rat i zazovu rat. Pa onda prodaju oružje jednoj i drugoj strani. Pa onda se umješaju u sukob i kažu mi ćemo vas smiriti. Nakon porušene zemlje. Pa onda dođu pa, pa ovladaju i pišu zakone u toj zemlji. A onda nakon toga kažu mi ćemo vam pomoći, daćemo vam, daćemo vam dobre kredite. Ubili im dušu, ubili tijelo i one koji su ostali na kraju podjarmili za nekih stotinu i koliko godina, kako pretpostavljaju i računi. Dok taj narod opet ne počne ustajati na svoje noge, dok se ne bude ne počne buditi, osvješćavati, pa će opet doći jedan novi genocid. Jedno novo istrebljenje. Jedan dio naroda povi, drugi u logore, da se ispamete, izađu iz svoje pameti, Treći, da budu protjerani pa da nauče tuđe jezike i adete i vjerovanja i sve ostalo. Da im postane ta druga zemlja draža nego njihova i da ne misle uopšte o povratku. Čak i nakon te takve razrušene zemlje da kadrovi se masovno i masovno odlijevaju na stranu. U času kada su toj zemlji najpotrebni. Živo nije govor samo o jednoj zemlji. Već je to postao jedan sistem rada u današnjem svijetu. Nema islama. Nema islamskog zakona i islamske pravde koja je garantovana i muslimanima i nemuslimanima. Današnje ropstvo je gore od onoga u, pro, u prošlim stoljećima i u srednjem vijeku. Danas okivaju umove ljudi, pa kada mu bude okovano njegovo tijelo, on opet hvali i zahvaljuje svoga neuzubila ovo svjetskog gospodara toga tlačitelja nije svjestan šta je i kako je još kod nas neki kažu nama je prije dobro bilo za vrijeme Tite još ovdje ni taj rat nije uspio da razbije okove da oni razmisle da kažu a šta nam je to dobro bilo? To što smo morali imati vize kad hoćemo da odemo na od naše zemlje, da nam dozvoli da izađemo na To što, to što su nam uslovljavali, toliko može samo ići hađije. Što su bile cijene da Allah sačuva. Lakše je otići Amerikancu za manja sredstva nego izborne da se ode na u ono vrijeme gdje su zatvarali inteligenciju, gdje su u školama masovno učili neistinama, gdje su u vojsci tjerali da se jede svinjetina, gdje su taj svoj komunistički sistem proturali na svakom koraku, gdje su postavljali ljude na svoje, na odgovarajuće funkcije koji će kontrolisati šta to muslimani radi. I opet, nažalost, kažu, mi smo za njih, mi smo da se vrati taj jedan stari sistem. Jesmo li se mi još uvijek opametili? Šta se nama kao muslimanima dešava? Kakav smo mi to narod? Možemo reći kao i svi ostali narodi, ništa posebno. Nema kod Allaha u osnovi prokletog naroda. Mi u osnovi odabranog naroda. Nego biva odabran svojim radom i biva neuzobila proklet svojim neradom. Problem nas muslimana je što smo ostavili Allahovu knjigu za svoja leđa. Ko što Kur'an opisuje fe Pa su to bacili za svoja leđa kao da im nikad neće trebati. u bihi semenen kalila. I zato su uzijeli male koristi donjavičke. Zato što se još uvijek Kur'anom bavi jedna određena skupina ljudi i to se bavi učenjem Kur'ana onima koji su otišli sa ovoga svijeta dok je živ ne uči se Kur'anu. A kad umre, otiđe u se više puta i na mezar i na drugim mjestima da mu se Kur'an uči. Zašto je Kur'an objavljen ili mrtvima ili živima? Gdje su kur'anske riječi u sure i jasinu li jundvira men kane hađen? Da opomene one koji su živi. Jer mrtvi gotovo je sa njim. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ I da se ostvare riječi istine nad kafirima. Ne smije kod nas biti muslimana kao kod drugih. Da naša vjera postane sistem zarade samo. Da naša vjera preko nje se ostvaruje dobit. Da imamo članstvo i da imamo muslimane zbog Sergije zbog određenih primanja i tako dalje. Sramota je za nas muslimane da se medrese i da se islamske institucije održavaju od zekijata. Mi znamo s kome se daje zekijat u onih osam kategorija. U osam kategorija. Zar smo sveli islamske institucije na kategoriju fukara? Jesmo kad smo ovakvi. Zahijati čišćenje imetka. I zašto imamo ovakve rezultate? Zašto imamo ovakve rezultate kakve imamo? Koliko godišnje svršenika medresa izlazi? A koliko od takvih ima zaista uticaja ispravnog i djelotvornog na društvo. Po novinama se piše toliko i toliko svršenika medresa. Neke stvari u osnovi mi kao muslimani moramo razmisliti o njima i gledati da ih kvalitetno promijenimo kako bismo u našoj vjeri na ovome i budućem svijetu uspjeli sa Allahovom pomoći. Ovo je opomena svima nama. I nemojmo se zavaravati, niti da imamo vremena, niti da ćemo lako, niti da ćemo jednostavno i tako dalje. Ashabi Božijeg poslanika, ali sva. U bici na Uhudu, vi to svi dobro znate. Čuli ste više puta. Gdje su bili? Na Allahovom putu. Izašli sobom da svoje živote dadu na Allahovom putu. I šta se dešava? Kada im Resulullah s.a.v. kaže ostanite na tome mjestu i nemojte se bitati sa njega. Čak kada vidite da je borba završena, po nekim predajama kada vidite orlove da kruže, što znači završena i u potpunosti. Nemojte se misati s toga mjesta. Oni su tu naredbu prekršili. I šta se dešava? 70 šehida pada. Nakon što su bili pred pobjedom, ta pobjeda pretvara se u poraz. Ashabi Božih poslanika, ali sad sam, pa se pitaju, odakle je ovo nama? Mi smo na pravom putu kao muslimani. Oni su na krivom putu kao mušici. Uz nas je Allahov poslanik. Kako nam se može desiti da mi izgubimo? A Kur'an daje odgovor kul huwa min indi anfusikum. To je od vas samih. Vi ste uzrokom u tome bili. Sve ima svoje uzroke, svoje posljedice. Ne možemo jedno raditi, a drugom se, drugom se nadati drugo očekivati. Zar ovo nije nagovještaj jedne propasti? Ako u jednoj zajednici muslimana koja broji nekoliko stotina hiljada ljudi odaziva se samo u džamije par desetina. Par stotina. I ništa više. Šta to treba da znači? Zar smo mi u Allahovim očima bolji i efdalniji nego narod Ad, i narod Semud i narod Ejke i drugi drevni narodi koji su bili do jednog uništeni. Nakon njihovog uništenja kaže uzvišeni Allah i ne žali za njima. فَيَكُطِعَ عَدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُ i bio je presjećen korijen naroda koji je zulom činio. Zato što se kafir uzeo za prijatelja, prisnog, srčanog prijatelja. Zato što se sa njima kumovalo. Zato što se sa njima sarađivalo. Zato što se sa njima išlo na more i žene se skidale kafirima, pa nije čudo što se silovalo i što se radilo ono što se radilo. Što je to bilo? Bilo je, a šta je danas? Zašto danas ovo što vidimo? Nakon uništenja tih naroda, kaže uzvišeni Allah, ne žaleći nimalo za njima. Walhamdulillahi rabbil alemin. Elhamdulillah. Hvala Allahu. Hvala Allahu. Jeste? Zahvala Allahu. Na čemu se Allahu zahvaljuje? Na nekom dobročinstvu, na nekom dobru. Uništenje onih koji su Allahu asije, to je veliko dobro kod Allaha. Neka je hvaljen Allah gospodar svih svjetova. Jer onako uništi jedan svijet ima koliko god hoćete drugi. Kad bi sve helač učinio, nije mu teško druge da stvori. Fala tesa ala Nemoj žaliti za narodom Nevjernički. Nemoj da ti je žao, nemoj tugovati za njima. Hoćemo li mi sebe dovesti na taj nivo? da postanemo bezvrijedni kod uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala. Zar ne vidimo opomene oko nas? Poplave, požari, zemljotresi, suše, ovoliko poplava u jednom vremenu malo se kada zapamtilo. Gledajmo da pouku iz ovoga svega uzmijemo da nam ne dođe smrtni čas, a mi u nemaru. Potrudimo se da uradimo za naš ahiret, za ovo još malo vremena koliko nam je ostalo na ovome svijetu. Jer vallahi, niko nije, niti će do sudnjeg dana sa sobom nešto ponijeti od ovoga dunjalučkog svijeta, u svoj grob i da će to s njime ostati i koristiti mu na kijametskom danu. Faraoni su imali takvo ubjeđenje da će i njihovo zlato i hrana i piće koje je stavljano sa njima u grobnice da će im koristiti. Obični lopovi su dolazili i to krali i nije ih njihovo ubjeđenje da su božanstva neuzovila ništa spasilo od toga. Skidali su sad njih i onu skupocjenu odjeću u koju su bili odjeveni. Svi ćemo izaći sa ovoga svijeta praznih ruku. Samo sa sobom nosimo dobra djela. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem savjetovao je svoju kćer Aishu radijallahu anha, svoju kćer Fatimu radijallahu anha. I govorio o Fatima. Ja ti ništa kod Allaha koristiti ne mogu. Jer se ne radi o rodbinskim vezama, već o dijelima. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى I ne ima šefata za nekog drugog osim samo za one sa kojima je je Allah zadovoljan. I zato u ovoj prekretnici našeg života, u ovim događanjima uzmimo jednu veliku pouku. I naš život programirajmo. Iskoristimo naše vrijeme i našu snagu mogućnost da saznamo i imeta koji nam je Allah podario i sve to počinimo Allahovoj vjeri, Allahu uzvišenom. Jer ćemo se na kraju i mi sami njemu vratiti. I nemojmo govoriti neka drugi to dobro urade. Jer ćeš sutra na sudnjem danu željeti da si i najmanji trun dobra ti uradio jer će ti to sve se brojati. I to za tvoju vječnost, nakon koje više smrti ne ima. Nemoj olako držati do grijeha i reći to je grijeha i drugi rade grije, To je grijeha, ima i većih grija koje ljudi rade. Znaj da ti sutra neće na um pasti ni tvoj otac, ni tvoja majka, ni tvoja djeca, ni niko na ovome svijetu. je Svakoga će toga dana njegova briga zabrinuti. Svak će se o sebi pozabaviti. Na danu kada će majka doći svome sinu i reći mu, zar ti nisam bila najbolja mati? zar nisam znala na, na prošlom svijetu uz tebe stati? A sin joj odgovara, tačno je moja mati. Istina je to. Daj mi samo jedan sevap. Samo jedan sevap mi daj. Potreban mi je. A on će joj odgovoriti, nefsi, nefsi ja samo za sebe znam danas majko i kog drugog ja sam se samo o sebi danas zabavio jer se radi o tome ferikum fil dženneti wa ferikum fil sa'ir o skupini koja će u dženneti i skupini koja će u džehennem i radimo za taj dan jer oni koji su živjeli stotinu godina, prošao im je ovaj svijet, te jeumin eubata jeum. Kao jedan dan ili kao jedan dio dana. I kada najveći griješnik bude doveden pred džehennem, onaj koji je najviše uživao na ovome svijetu u blagodatima i bude samo umočen u njega i bude pitan jesi li ikada dobra ikakvog vidio. Reći će nikada Allahu nikakvog dobra vidio nisam. Sve će zaboraviti kada samo bude umočen u džehennem. Sve će zaboraviti ona, sva ona uživanja u kojima je bio. I bit će doveden čovjek koji se najviše napatio na ovome svijetu. Ali je imao najveće blago, blago imana i vjerovanja. I kada mu bude pokazan džennet, kada bude u njega uveden, bit će pitan jesi li ikakva zla u svome životu vidio. A on će reći nisam Allahu nikada nikakvog zla u životu svome vidio. Od svih ljudi on se najviše napatio na ovom svijetu. Ali je sve zaboravio prema džennetskim uživanjima. Posljednji čovjek koji bude uveden u džennet i nakon koga se džennetska vrata zatvore je čovjek kome će biti dano toliko gdje će mu dato toliko u blagodati koliko je ova zemaljska kugla još deset puta toliko. Posljednji čovjek, kako li je onim prvima, kako li je u društvu Allahovih poslanika, vjerovjesnika, onih džennetlija koji su ušli u džennet bez polaganja računa, onih sedamdeset hiljada od ovoga ummeta. Zar mi ne poželimo da budemo od takvih? Čovjek ako bude pitan i ispitivan na kijameskom danu, dovoljno mu je azaba. I zato jedan musliman ne može i ne smije biti zavaran ovim što vidi oko sebe. Njegova vjera mu mora biti najpreća. Kada bi svi ljudi rekli drugačije, Allah ovako kaže. I ovako mora da bude. Ako ne mogu to ostvariti kod drugih ljudi, mogu kod samog sebe. La yukellivu Allahu nefsen illa usaha. Allah ne zadužuje nikoga osim samo njegovom mogućnošću. I čovjeku pripada wa en lejse lil insani ila masa'a samo ono što sam sobom uradi. I zato la tu illa U osnovi trudi se i bori se i radi, makar bio sam. Kad svi ljudi odbiju, ti budi taj. Alejkum enfusekum, sobom se pozabavite. molim uzvišenog Allaha te wa ta'ala da u susretima u kojima se muslimani sastaju da bi naučili od svoje vjere ono što im je prijeko potrebno da bi radili po njoj i zajednički stali u isti sas širenja ove vjere i njene odbrane molim da učini u ovakvim skupovima svoj veliki bereket. Danas našim odazivom na ovakve pozive obaspe, obaspe svojim rahmetom da nam odlaskom iz ovih mjesta nakon koristi koju smo vidjeli na ovakvim susretima oprosti sve naše grijehe i da nas u skupini njegovih vjerovjesnika iskrenih šehida njegovih svjedoka i dobrih ljudi sastavi u džennetskim bašama najvećeg dženneta El Firdevsul A'la. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas zaštiti spletki i smutnji smutljivaca. Danas ujedini, učvrsti i ojača na njegovom pravome putu se radimo s arhamar Amin. Subhanak Allahumma bihamdika šhadu